Sveiki, gerbiami studentai ir studentės. Praeitą paskaitą kalbėjau apie Portugalų ekspansiją mm, tiek Indijos vandenyne, tiek pačioje Indijoje, bet, mm, kaip atsimenate, e, išplito Portugalų valdos po pusę pasaulio ir iš tiesų Na, jeigu Portugalija būtų didesnė, na, nežinau, Prancūzijos arba didžiosios vėliau Britanijos dydžio, gal jie tas savo valdas ir būtų sugebėję išlaikyti, bet, na, ne vienas vilkas buvo Europoje, ne, ne viena imperinė valstybė, o Portugalijai dar ir likimas e, nepadėjo. 16 amžiaus antroji pusėje karaliumi tapo Sebastianas I, jaunas žmogus, mylimas, toks legendinis portugalų karalius, jau kitaip nepavadinsiu. Ir jisai įsivėlė į Šiaurės Afrikoje, Marokė, vykusi ten sudėtingą konfliktą dviejų dinastijų ir, ir ne, ne tik dinastijų, ten, ten net ir ideologijų. Tokio nusaikių musulmonų, kurie palaikė santykius su portugalais ir aršių tokių, na, na nepasakysi, kad reformatorių islamo, bet e, tokių nepakančių, sakykime. Mm, konfliktas įsivėlė, įsivėlė taip, kad e, Portugalijos karalius su visa kariuomenė dalyvavo ten tam vadinamam 1578 metų e, vadinamam trijų karalių mūšį. Baigėsi jis liūdnai, pralaimėjo portugalai su sąjungininkais, neišlaikė pėstininkai kavalerijos atakų. Pats Sebastianas kažkur dingo, žuvo, nesurado jo palaikų. Ir, e, galima sakyti, dinastija patyrė gilę krizę. E, valdyti ėmė jo dėdė e, Enrique I, bet jisai buvo katalikų kardinolas ir, ir pagyvenę žmogus. Na, keistu tokiu titulu, kar, karalius kardinolas porą metų te valdė, numirė ir, ir Ispanijos valdovų nebeliko. Artimiausias giminaitis buvo Ispanijos karalius Filipas II, kuris nei iš šio, nei iš to ir, ir pasidarė Portugalijos ir visų valdų valdytojų. Na, pasidarytai mm, parsi, pasidarė ir Ispanijos Habsburgų valdos, na, apėmė beveik visą pasaulį. Mm, Tordesilijos ir Saragosos sutartis kaip ir neteko prasmės, nes tas pats karalius valdo ir, ir vieną ir kitą. Tiesa, Portugalija valdė blogai, nelabai ten jam įdomi buvo, nei pats lankėsi, nei, nei, nei kitus skatino, buvo jo Madride ten tokia kaip taryba ar, ar komitetas mm, Portugalijos reikalams skirtas ir, ir ten reziduojantis grandai Portugalijoje ir valdė. Vėlgi patys nesirodydami nei Lisabonoje, nei Portugalijoje. Ispanam tos Portugalų kolonijos atrodė nei šiaip, nei taip, jie, jie jų net neintegravo, sakykime, Amerikoje, Brazilijai savas valdas. Nelabai e, jiem rūpėjo ir prekės. Na, greit paaiškėjo, kad, kad iš Pietų Amerikos galima atsivežti vis, visokių prieskonių ir arčiau, ir lengviau, ir pakeliu jokių priešų pelnas didesnis. Nu, septyni, atsiprašau, 16 amžiaus 70 dešimtmetina įvyko dar viena uh, kam laimė, kam nelaimė, atrado milžiniškus sidabro išteklius e, Peru užkariautą Inkų imperiją ir staiga Ispanų karaliam tas visos purvinos prekybos pasidarė visiškai neįdomis. Galėjo jom užsiminėti, galėjo neužsiminėti. Kitaip tariant, e, Portugalų valdos, na, penktas ratas Ispanų pasauliniai e, imperijoje buvo, ir jeigu kildavo kažkokiu konfliktu ar pavojų, jie visiškai taip abejingai galėjo tas valdas imti ir, ir na, nepadovanoti, aišku, bet jeigu jau kas labai puola, tai, tai gerokai pagalvoti, ar verta ten ki ki kišti pinigus ir, ir jas ginti. Dažniausiai nuspręsdavo, kad simboliškai gal, gal verta, bet šiaip nelabai. Juo labiau, kad e, na, Filipas II, jisgi buvo vedęs Anglijos karalielį e, Mariją Tudor, tiesa, jisai na, konsortas, karalius, po žmonos mirties sosto nepaveldėjo, bet pretenzijas galėjo reikšti. Reiškia, įsivėlė į tą nesibaigiantį karą su Niderlandais, su protestantais. Jam priklausė pusė Italijos, Ispanija, dabar su Portugalija, Afrikos pakrantės, Filipinai. Čia beje, Filipinai labai svarbu vaidmenį vaidino, visus tos prieskonius, kuriuos vežė Portugalą iš, iš Indijos, Ispanai vežėsi iš Filipinų ir arčiau gamybos centras ir pigiau. Į Filipinus e, keliavo sidabras iš e, Pietų Amerikos, o iš ten keliavo į Kiniją ir visas kiniškas prekes taip pat e, vežėsi per, per Manilą, per, per Filipinus į savas valdas. Prekyba vyrė, kaip, kaip vyrusi, bet, kaip minėjau, pagrindinis Ispanijos Habsburgų taikinys ir pagrindinis rūpestis buvo Amerikos valdos. Indija su, su Afrika domina gerokai mažiau. E, kita bėda, kad Portugalijos e, na, interesai Europoje buvo minimalus. Jie, jie galėjo e, plaukioti į Angliją, galėjo Anglus įsileisti Lisaboną. O kai e, tapo valdovu Filipas II, nu tai palaukit, su, su Anglija jis kariauja nuolatinį permanentinį karą. E, kokie čia plaukiojimai gali būti? Na tai taip ir e, nutiko. 1594 išvijo anglų pirklius iš Lisabonos. Tai gerai, su anglais. Su anglais tai dar paliaubos būdavo, kartais mm, geresni, blogesni santykiai ispanų, bet buvo jungtinės provincijos, kur Filipo antrojo akimis maištininkai, eretikai, maištininkai, kuriuos reikia gaudyti, deginti ir naikinti, o jie plaukioja. Į Portugaliją prekiauja, na, negali tokio dalyko būti. Na ir, ir, ir nusprendė, kad reikia nutraukti. Neleisti tiem perperkinėtojam anglam ir olandam pelnytis iš uh, portugalų uh, ir, ir ispanų valdų. Ir neleido. Kuo tai baigėsi? Ogi tuo, kad Olandai patys pradėjo plaukioti tiesiog į Indoneziją. Jau 1506 e, metais jie jau Javos e, saloj pasirodė. Nespėjo, taip sakant, net gerai e, išvyti Ir, ir, ir pasirodė, tai pasirodė, bet jame plaukėti nuolatos. Ir, ir ne šiaip plaukėti, o greitai ėmė žvalgytis į portugalų valdas, manydami, kad o jie blogesni už, už portugalus. Niekuo neblogesni, jie net turtingesni, jų daugiau. Na ir štai vietoj vieno vilko Indijos vandenyne pasirodė du beveik vienu metu. Iš pradžių tiesa anksčiau Olandai, A, labai greitai 17 amžiaus pradžioj ir, ir anglai. Ir čia reikėtų pakalbėti apie naują kokybinį šuolį ekspansijos ir e, užkariavimo. E, Olandija ir Anglija buvo, na, pirminės tokios pradinės kapitalistinės valstybės, Europos kapitalo centrai ir e, jų toj ekspansijai dalyvavo valdovai, dalyvavo, bet dalyvavo netiesiogiai, ne valstybė, ne karalius, koks ten Manuelis ar, ar Sebastianas siuntė trimetam vicekaralių į Indiją su neribotam teisėm, ne, paprašiau. Panaudotas buvo tuo metu jau atsiradęs akcinių uždarų ar atvirų akcinių bendrovių modelis. Turtingi žmonės e, perka pajus, už sukauptą sumą samdomi laivai, jie plaukia, sakykime, į Indiją, perka, perka prekes, parveža atgal, parduoda pelną padalina tarpininkų. Karalienė Elžbieta I tame galėjo dalyvauti, kas, kasgi jai uždraus ir dalyvavo. Bet pati valstybė į tai nesikišo biudžeto lėšos tam nenaudojamos. E, tos kompanijos, taip jos labai greitai įgavo teises tokias panašias, kokias turėjo Portugalo vicekaraliai E, Indijoje, e, bet tai yra turėti savo kariuomenę, savo laivyną, sudaryti taikos sutartis, e, kare, paskelbti karą ir taip toliau ir taip toliau. Bet jeigu ką prisidirbdavo kompanija, na, prisidirba, prisidirba, ko čia dėta valstybė, nieko. Aiškinkite su tais akcininkais ir... ir, ir išvengia valstybė tiesioginio kaltinimo, tiesioginio smūgio, jeigu kas nors netaip nutinka. Po to, portugalai vis tiek, su ta savo katalikybė, ten, na gerai, jau nestoriečius e, minėjau, Goa arkiviskupiją įkuria va, Indijos katalikų vadovai, kurį laiką nestoriečiai pripažįsta e, popiežiaus valdžią nuo 1599 iki 37, a vėliau dėl dogmų susipeša ir, ir viskas nutrūksta. E, prekiauja portugalai ir nedalyvauja, sakykime, musulmoniškos e, didžiųjų mogolų ten rūmų gyvenime šiek tiek pasiuntinėja ir pirkliai, bet vis tiek visur tas pats. Jie katalikai, jie negali ramiai matyti, kad kažkokie musulmonai čia taip gražiai ir turtingai gyvena. Jei tik įmanoma, palaikys bet ką, kad, kad tik ne katalikam blogiau būtų. Tuo tarpu, kasgi tokie Olandai? Uh, Olandai pagrindinė provincija, jungtinių provincijų, ten kadangi balsą gaudavo tie, kurie daugiau įmokėdavo į bendrą biudžetą, o į bendrą biudžetą Olandai sumokėdavo 60 procentų, na tai patys suprantat, kad greitai jungtinės provincijos imtas visų vadinti ne taip, o tiesiog Olandija. Mm, Olandai jie bandė, bandė valstybinę religiją, kalvinizmą padaryti, bet susirinkę porą kartų sinodose buvo, susipešė dėl vairiausių dalykų ir, ir gavosi taip, kad Olandijai buvo nesvarbu, kas kokią religiją išpažįsta. Nori, kad gali ir visai nieko neišpažinti. Anglijoje šiek tiek kitaip, ten katalikus persekioja, vairūs radikalius protestantus kreivai žiūri, bet anglikonų bažnyčia irgi tokia, žinot, savotiška. Mm, ji bando išlaikyti katalikų formą, na, o turinys, na, turinys nelabai ne aiškus. Nei uh, Olandam, nei Anglam misionierinė veikla, atplauksim ir Indiją padarysim kalvinistais, na, jiem tai buvo nelabai reikalinga. Kalvinistam tai iš viso nereikalinga, nes labai mažas iš gelbėtų žmonių uh, kurie paklius e, Dievo karalystę skaičius, 99 keliaus į pragarą, tai ten dėl kažkokio indų galvą sukti nebuvo ko. Jeigu pelninga, reikia prekiauti su visais. Ir taip, kaip kažkada pasirodė Olandai patiko Indijos valdovam, tai pasirodė, e, atsiprašau, Portugalai patiko Indijos valdovam kaip o, e, musulmonų arabų pirklių konkurentai, taip visiškai patiko Olandai ir Anglai. Tiesą sakant, tie dar labiau patiko, nes jokių pretenzijų. Mm, užkariaut nenori, jokių viskupysčių nekuria, miestus neužgrobinėja, arba jei užgrobinėja, tai tuos miestus, kurie jau buvo užimti Portugalų. E, ir Portugalam proto užteko nepardavinėti kokių nors ten laivų, patrankų, ginklų. Tai Olandam ir Anglam jokių problemų nebuvo. Reikia, bus, parduosim viską. E, mokėkite grinais ir iš anksto, viskuo bus pasirūpinta. Ir, ir pasirūpina. E, taigi, Ostindijos kompanija ir vienur ir kitur buvo įkurta ir tuo ženklus va penktoj skaidriai. Jeigu kur pamatydavo žmonės, Anglijoje 1599, Olandijoje 1602, tai jau jų gyvenimas pasikeisdavo labiau negu pamačius tuos e, raudonus e, Portugalų kryžius ant būrių. Nes Portugalai Portugalais jų bent jau mažai. Šitų buvo daugiau, Čia beje, kad Portugalų mažai labai džiaugiasi kinai, nes jie 20 metais Makao pasirodo, 57 grįžta, užima ir, ir milžiniška min imperija nieko gudriau nesugalvoja, kaip apsimesti, kad Portugalų nėra sieną pastatė tarp, tarp Makao ir, ir žemyną, e, prekiauti ir e, leido tik tai ištikimiem ir patikimiem valdininkam, o likusiam imperijos gyventojams stengiasi, kad jie nieko nesužinotų, kad čia kažkokie portugalai atsirado. Ir kaip minėjau, na, anegdotas išlikęs, kad labai džiaugiasi, jog e, ačiū Dievui portugalų tik tai porą milijonų pasaulyje, nes jeigu būtų daugiau, tai viską išplėštų pasirodymas tos Indijos kompanijos ir ypatingai Olando. O tiesą sakant, o kasgi toks ten per laivynas Olandijoje, atsimenate iš, iš, iš, iš mokyklos apie gezus, apie e, jūrą ir, ir žemę, aha, gezai tai gezai, e, piratai, milžiniškas piratų laivyną ir pasileido jie e, palei Afriką į Indiją. Ir prasidėjo. Na kas prasidėjo? Užpuldinėjimai prasidėjo. Pirmą, mm, pirmą ten, ne pirmą, čia pirmas etapas toks buvo. Na, sakykime, Olandai nuo 1602 iki 15 metų, tai per 13 metų, e, Indijos daugiau mažiau vandeninė arba pakeliui užpuolė 500 45 portugalų ir ispanų laivus. Na, užpuolė tai vadinasi ir nuskandino arba apiplėšė. 545. E, kiek Lietuvos didžioji kunigaikštystė laivų tuo metu turėjo? nei vieno. E, Lenkija turėjo, turėjo karų su švedų metais, net penkis turėjo. Tiesa, karai pasibaigė, iš karto pardavė pavelnių, kad neleisti pinigų įgulom ir, ir, ir tų laivų išlaikymą. Na, mes tokie, mums penkių laivų negaila. E, bendras išnykusių portugalų laivų skaičius 17 amžiaus pradžioje yra kažkoks fantastiškas. Ten, ten yra tie, kurie skaičiuoja, tikrųjų man sunku tuo patikėti, bet kalbama, kad apie 5000 laivų dingo ir dingo. Ne, tai aišku, nebuvo kariniai, tai ne, ne, ne karakai, ne karavelės, ne, mm, bet tiesiog smul, smulkus prekybiniai laivai ir laiveliai. Kas žino, kur jie dingo? Žino, Olandai ir, ir Anglai žino. Tai dabar pažiūr, pažvelkite į šeštą skaidrę. 17 amžiui Kolomba Portugalų užėmė Makavo užėmė, čia Malaką užėmė, e, Batavija arba Džakarta tapo tiesiog Olandų sostinė. Amboina užėmė šalia Malukų salų. Ir dar daugiau išvijo Portugalus 17 e, amžiuje. Ten vyko Japonijoje pilietinis karas, Portugalai palaikė mm, Osakos vadinama partija, jie pralaimėjo, katalikus Japonija žudė, portugalai buvo irgi išvyti, bet vietoj portugalų pasirodė olandai. Japonai tariai žiūrėdami tokius, ar vėl čia kokie tartini nebus, versdavo olandus trypti e, Marijos atvaizdą. Tiesiog atvykus kiekvieną kartą lipti ant, ant. Kalvinistam tas pats, jie negarbina nei Marijos, nei, nei, nei šventųjų atvaizdų, drąsiai laipėjo. Ir Olandai tapo vieninteliais europiečiais, su kuriais e, prekiavo uh, E, japonai iki pat 19 amžiaus ir tiesą sakant ir vėliau dar prekiavo. Olandijos nebeliko, jungtinių provincijų nebeliko. E, bet vis tiek atplaukiantis prie Nagasakio laivai iškeldavo seną trispalvę olandišką vėliavą ir atseit jie vis dar, vis dar iš Olandijos. Vis dar prekiauja su, su Japonais. E, išlaikė šį bei tą Portugalą išlaikė, tai Makavo išlaikė, bandė Anglai užimti, bet ten Marija tiesiog švenčiausiai panelė įsikišo. Na, tai Portugalai bent jau pasakoja. Ir nuo anglų išgelbėjo. Pavyko išlaikyti Goa, nors ir iš Goa bandė iškrapštyti, bet ne visur sekėsi Olandams ir, ir, ir Anglams. Tokiom aplinkybėm, aišku, kad, kaip čia pasakius, gyvenimas pasidarė nei šioks, nei toks ir pelnas gaunamas iš, iš portugališkų kolonijų, na, daugiau negu įtartinas. Mm, pagaliau tai gerai. Ceiloną užėmė, tu prarandi kontrolę tarp, tarp Bengalijos įlankos ir, ir likusio Indijos vandenyno. Užėmė Malaką, Malako sąsiaris. Na, Malaka netoli, kur Singapūras dabartinis. Irgi nepraplauksi. Jo labiau, kad šalia dar, dar ir, ir Čakartą arba Taviją užėmė. Uždarė, uždarė. Ir pradėjo dar Olandai ir, ir, ir lysti į konkrečiai į Afriką. Tiesa, ten Mozambiko ir Angolos jiem uh, užimta, nelabai kaip sekėsi, bet jie išvystė milžinišką veiklą uh, šalia Kongo karalystės uh, Portugalų tokios pusiau vasalinės valdos ir pietų, pietų Afrika. Tie būrai visi baltieji kalvinistai ir dabar pietų Afrikos establishmentas būtent 17 amžiuje Olandai, kurie uh, kad pakeliui į Indijos e, vandenyną viskas būtų mm, gerai, būtų kur sustoti, jie tenai ir įsikūrė. E, nieko gudriau ir jie nesugalvojo plaukėt per Atlantą. Reikia, reikia valdų ir e, paprasčiausiai Brazilijoje pakeliui, kad mm, nevargti Gvinėjos įlankui. Ir užpuolė Braziliją. Ten iš viso buvo kažkoks anapus gėrio ir, ir, ir blogio uh, E, karas e, faktiškai dėl Brazilijos kariavo, na, daugiau ten atmetus beveik 20 metų. Karas beprasmis, džiunglėse tarp fronto, tarp priešininkų pozicijų, kai kur 800, kai kur 9, kai kur ir, ir pusantro tūkstančio kilometrų per nei, neišbrendamas džiunglis. Iškrapštyti iš Brazilijos Portugalų nesugebėjo, bet jei pažiūrėsite žemėlapį, jūs matysite. Šiauriniai Brazilijoje tenai trys tokios valstybės, taip sakant. Tai viena iš jų Olandų po šiai dienai, taip sakant, kita prancūzė taip pat geranoriškai ten atsiradusi. Na, dar, dar, dar ko, ko kaip ten be Britų, dar, tai dar buv, buv, buvusi ir Britų šiokia tokia valda likusi. E, karas tas kainavo ypač Brazilijoje labai brangiai, e, jokios niekam naudos e, neatnešė, bet tas varžybas, galima sakyti, laimėjo Olandai. Ir rezultatai buvo tokie na, šiaip sau. Tai kol dar mm, vyko A, tai taip, taip, padėjo anglai iškrapštyti e, iš e, Ormūzo sąsiaurio Portugalus irgi 1622 metais, na, kai padėjo anglai laivyną, truputį, truputį artilerijos ir Persijos imperija e, išvijo, atkimšo Persijos įlanką, galima buvo plaukioti po Indijos vandenyną. Tiesa, plaukiot buvo galima, bet anglai taip jau pasistengė, kad labai ten jokie arabai neplaukiotų. Kam tiem arabam plaukiot? Yra Ostindijos kompanija, anglų, jie viską nuveš kur nori, kiek nori, už pinigus, aišku. Ir net sakyčiau, už didelius pinigus, bet nuveš ir atveš. Naudingas bendradarbiavimas, tai gimsta ir tai vadinasi. Žodžiu, krito portugalų pajamos anglų ir olandų dėka penkis kartus iš prekybos šitos visos. Na, pasikartojo, galima sakyti, kažkada venecijiečių tragedija. Nes 16 amžiaus pradžioj po kelio į Indiją to suradimo Venecijos pajamos nukrito tris kartus. Nebežinojo, kur, kur ten Venecijoje dėtis, tai pradėjo žydus eksploatuoti, kūrė pirmą getą. E, leido prostituciją neregėto masto visų lyčių ir azartinių žaidimų sostinė. Dar Venecija buvo pasidariusi iki 18 amžiaus pabaigos. Tai ir turbūt čia net sostinė ne Europos viso to džiaugsmo, viso pasaulio. Įspūdingas, žodžiu, miestas buvo. E, negana to, portugalai niekaip nesusimaišė, nesusiliejo su ispanais. Uh, ir prasidėjo sukilimas. Prasidėjo sukilimas 50-metį 17 amžiaus. Tas prastas ispanų valdymas atsibodo, vietinė aristokratija nusprendė, kad reikia, reikia iškovoti nepriklausomybę. Ir iškovojo, bet kova tai buvo epinė, ilga, atkakli. Šiaip taip, ne, sukilimas pats labai pavyko, labai greitai, e, bet vėliau, kol, kol ispanai susitaikė su praradimu, praėjo vos ne 30 metų. Iki 1668 metų kovojo su Ispanija, Portugalija, dėl savo nepriklausomybės, iškovojo nauja dinastija. Tai, beje, tas Sebastianas e, dingęs be žinios, jie, jie dar ir po sukilimo pareiškė, kad jeigu tik grįž Sebastianas, jam gražins sostą. Ir grįžo, patikėkit manim, grįžo. 73 net Sebastianai skirtingi, skirtingais atrodantis su skirtingom praeitim grįžo, pasirodė Portugalija. Ne tik rusai 17 amžiui apsišaukelių turėjo, turėjo ir, ir, ir tenai. Čia beje bendram išsilavinimui, ką tie rusai su portugalais 16 amžiaus pabaigoje Lietuvoje, tai yra prie Gardino Kristus buvo apsišaukęs, aišku, pasirodęs. Pagavo balandėlį, taip sakant, bet... Na, nesijuokite iš kitų mm, šalių apsišaukelių. Pas mus netokių dar čia buvo. Gerai, septintam, septintoj skaidrėje galit pamatyti Olandų laivų trasos pagal 18 amžiaus žurnalo pabaigą ir, ir taip, Olandų prekybinė mm, imperija pasidarė, pasidarė globale ir rimta. Ai, tiesa, Portugalai visam pasauliu turėjo apie 50 visokių atramos taškų, punktų, bazių, faktorijų, tvirtovių, kolonijų turėjo. Po išsivadavimo iš Ispanų liko devynios tokios jų, na, tokia penktadalis visko, ką turėjo. Iš jų Indijoje ar Indijos regione tik tai keturias. Na, išliko portugalai su savo valdom tik dėl to, kad laiku pasirinko tarp dviejų vilkų tą, kuris e, mažiau alkano atrodė. Tai yra Anglija. Ėmė giminiuoti su Anglijos, ypač valdovais po restauracijos, e, pasidarė atvirai atviri Anglam, užpylė Angliją portveiną ir, ir džiovinto menkiam. Na, žodžiu, didžiausi Anglų draugai Europoje pasidarė portugalai, o Anglam to reikėjo, nes bazė pavojaus nekelia, Na ir tai, ką pavyko išsaugoti Indijoje, tai tą patį Goa, tai čia galima sakyti toks geras ir gražus anglų žestas buvo. Na, turite savo valdas ir turėkite. Mum, mum tai kas. Olandų įsigalėjimas Indijoje, e, jisai buvo ypatingas tuo, kad jie nusprendė kontroliuoti nebe prekybą su Europą nekontroliuoti vietinę prekybą Indijos vandenyne, nu, su tais kartazais visokiais ir taip toliau. Kam tiek vargti? Galima kontroliuoti gamybą. A, čia buvo rimtas kapitalistinis požiūris. Reikia užimti tas salas, kur auginamas geriausias, geriausia prieskonė. Taip, augina tų prieskonių ir kitur, bet tai galima ir kitur ir neleisti auginti. Arba neleisti prekiauti jais. Galima plantacijas sudeginti, galima nupirkti, Galima nupirkti ir vandenyną sumesti. Kas kontroliuoja gamybą, e, tas kontroliuoja ir, ir, ir e, kainą, bent jau pradinę. O čia taip gražiai gavosi, kad ėmė Olandai kontroliuoti ir gamybą, ir vietinė prekyba, ir Indijos vandenyno prekyba, ir dar e, Atlanto prekyba. Ir atkreipkite dėmesį į tuos plaukėjimus, jie labai ryškiai suformuoja trikampį tarp Europos, Afrikos ir, ir Amerikos. Ne anglai pirmi tą trikampį sugalvojo, kad europinės prekes veži į, į Afriką, ten parduodi, įsigyji vergus, vergus veži į Ameriką, jie tenai augina visokią produkciją, tą produkciją ir žaliavas veži į, į, atgal į Europą. Prekybinis Atlanto trikampis. Tiesa, tas trikampis čia buvo papildytas ir, ir rimtos prekybos su Indija. Ir dar atkreipkit dėmesį, labai plaukėjo Olandai Šiaurės Europą. Olandų kapitalas buvo pagrindinė Amsterdamo pirkliai, biržos, akcinės bendrovės. Ten buvo pasaulio ir Europos kapitalizmo širdis. Lietuvoje čia kas gi pagrindiniai pirkliai, kas supirkdavo visus tos grūdus, e, medieną ir, ir taip toliau. Olandai. Jeigu netiesiogiai, tai per savo atstovus. Kas finansuodavo karus, bajorų prabangą, radvilų, puikų gyvenimą Olandai, Olandai ir dar, to Olandai ir dar kaip jie finansuodavo, jie ne tik nupirkdavo, jie avansų mokėdavo, sudarydavo ilgalaikės sutartis. Ir tiesą sakant, čia gal nedidelis, man tai buvo didelis atradimas, kai tai pirmą kartą išgirdau, prekyba su Baltijos jūros regionu, tai sakant, e, Lenkijos ir Lietuvos grūdų vežimas į Olandiją. Tie grūdai pas mus tokie šlikštokie buvo, duonai šiaip sautiko, e, bet didelis kiekis arklių Europoje tuo metu buvo, labai gerai ten keliavo apyvarta, apyvarta ir pelnas iš prekybos su Baltija, čia atstumai mažesni ir rizikos mažesnis, buvo penkis kart didesnis negu kad e, prekyba ir apyvarta prekiaujant su e, Indija. Turtėjo Olandija, turtėjo, bet jie tas prekes vežiojo po visą pasaulį. Mūsų grūdai galėjo nukeliauti į Braziliją, ar, ar šiau, šiaurę, į Indiją, į Afriką. Ir atvirkščiai, viską vežė čia. Iš to gavo didelį pelną. Olandijai beje nepavyko panašiai kaip, kaip, kaip ir kaip ir e, Portugalijai, tik tai kita prasme nepavyko. Susidūrė su te, tiesiog na, milžiniška nauja valstybė. Kas ta per valstybė? Prieš Ispanus, prieš Habsburgus laimėjo. E, Vesfalijos taikos sutartį, kaip žinote, Jungtinės provincijos buvo pripažintos nepriklausoma valstybė, niekas jokių pretenzijų neturėjo. Bet greta buvo Liudviko XIV Prancūzija, kuri ramiai svetimą turtą žiūrėti negalėjo. Na ir, ir pradėjo. Iš pradžių dabartinę Belgiją arba ispaniškus Niderlandus, o vėliau pabandė sutvarkyti ir, ir Olandiją. Na, nesutvarkė, nesutvarkė, neprijungė, neužėmė ne, ne, ne, ne iki galo. E, tačiau nelaimė viena ne, ne, nevaikšto. Šalia po visų revoliucijų, mm, po visų perturbacijų, 70 metį ėmė ir atsigavo Anglija. Ir taip atsigavo, kad mm, skėlė tris karus su Olandija. Pirmą pralaimėjo, antras, na, su tokia nedidelė anglų persvara baigėsi, o trečią laimėjo. Ir laimėjo labai rimtai. Mm aštuonioliktam amžiui Olandai vis dar prekiauja, vis dar centras, bet e, tikrasis centras persikelia į Londoną. Prekybos, pramonės, biržos. Ir stebėtis nereikia, kad e, anglai nusprendžia, kad jie savo įtaką gali plėsti buvusiose Olandų kolonijose, tame tarpe ir, ir, ir Indijai. Ir taip sėkmingai plėtė, kad tiesiog stebėtis belieka, e, nebeliko Olandų Indijai. Niekur. Mane į kvapą. Indonezijai gerai. Turit savo tą javą, turėkit. O štai Malako sąsiaurį apseisit, anglai. Tuo metu jau Britanija kontroliuos. Indijoje, na gerai, Makao prekiaukit, prekiaukit ir su Japonais. Bet, bet Indija, Indija, Arabijos pusėsalio regionas. O tiesą sakant, ir, ir, ir, ir Afrika geriau, kad būtų Britų rankose. Na ir, ir taip, tokių draugų apsupti, Olandai 18 amžiui pakartojo abiejų tautų Respublikos likimą. Degradacija, spaudimą ir galiausiai likvidacija. Tiek šlykščia, kad, kad Napoleonas ten likvidavo tą vėliau Batavijos Respubliką tiesiog referendumo būdu. A, patys nubalsavo, kad jie yra prancūzai, nori būti prancūzai, neliko nei kvapo. Tuo pasinaudodami Britai dar pričiupo e, iki galo netimtas e, Olandų teritorijas, tai konkrečiai Pietų Afriką užgrubė. Nu, kad viskas būtų aišku. E, ir 18 amžiaus pabaigoje, na, nelabai kam reikalinga, bet Australija taip pat Britai nusprendė, kad geriau, kad ji priklausytų Didžiai Britanijai. Nes iki tol tai e, Toros e, sąsiaurį taip, tarp Gvinėjos ir Australijos jau buvo atradę, kažin kada 16 amžiai trečiam dešimtmetį Portugalai. Vėliau visa Australija ir vadinosi Naująją Olandiją, nei daug nei mažai. Olandai plaukėjo pakraščiais. Na, bet va, Džeimso Kuko kelionių metu šiek tiek pati, patikslino, kur yra ir, ir, ir taip niekam daug nedeklaruodami Britai nusprendė, kad čia yra naujas žemynas, niekino neatrastas, niekas ten nebuvo. Britai atrado, Britai jį turi ir valdyti. Na ir, ir, ir suvaldė. E, Prie to, aišku, prisidėjo dar ir tai, kad e, Anglijoje 1668 metais įvyksta vadinama šlovingoji revoliucija. Ir Anglijos sostą užima e, Olandijos štadhalteris, na, toks prezidentas, sakykime, e, Vilhelmas Oranžietis. Mm, Stuartas išvyjo, oranžietis atėjo į valdžią, vėliau dėl, dėl dinastinių problemų sostas atiteko Heseno dinastijai, bet e, vietoj to, kad Olandai valdytų, Anglija, o nuo 1700 e, kel, kelinta ten septintais metais berods paskelbtos didžiosios Britanijos valstybė, ėmė tose valstybėse dominuoti Didžioji Britanija. Na, va taip, gražiai susiklosti. Trys pagrindiniai priešininkai – Portugalai, Anglai ir Olandai – visi jie susivienijo netiesiogiai, netiesiogiai, bet kaip tokie globotiniai Didžiosios Britanijos pasidarė ir, ir Olandai, ir Portugalai. Kodėl pasidarė Britų ilgalaikė politika tokia, remti mažas jėgas Europoje. Nes puikiai suvokia, kad jeigu Prancūzija užims arba anksčiau Ispanija, pusė Europos, tai Anglija sudaros kaip šiltą Vilną. Dėl to reikia remtis mažomis valstybėmis ir tos mažos valstybės visiškai puikiai suprato, kad jų interesas draugauti su Didžiaja Britanija. O tam reikėjo už tai mokėti, na, mokėjo savo valdomis e, Indijoje ir kitose pasaulio e, dalise. Viską, ką mes čia kalbėjome, yra aišku labai gražu, ypač e, Gaubly ar pasaulio uh, žemėlapį, labai įspūdinga, e, bet gerai pagalvojus, na, kiek ten tie europiečiai ir ko Indija užėmė. Pavienės e, vietovės. Jo labiau, na, ne tik anglai, olandai ar, ar, ar, ar, ar britai. Prancūzai pasirodė 18 amžiuje. Ir jie tenai nu, savo valdas tiesą pietinė Indija daugiau įkūrė. Mm, Padešerė, Madrasą, Madraso miestą. Darė, darė įtaką. Kartais geruoju, kartais bloguoju vienu, vienus ar, ar, ar kitus, kitas valdas mm, įsigydavo. E, bet iš principo, na tai na, daliai, daliai, daliai Indijos valdovų ir gyventojų čia tos blusų peštynės pakraščiuose nelabai rūpėjo. Vienai par kitaip jie visų tų kočinų, diugo ir panašių puikių vietovių nevaldė, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai. Ten vietiniai valdovėliai buvo, su, su kuriais ir susidorojo europiečiai. Na, o didžioji, didžioji Indija gyveno savo gana tokį savotišką ir keistą gyvenimą. Ir norim, nenorim, reikia apie jį e, pakalbėti. Tai taip, be mano minėtos e, kastų sistemos reiktų atkreipti dėmesį, kad Indija jį tarsi skyla į tokias trys e, geografinės dalis, aštuntoj skaidrį galit pažiūrėti, tai e, pietinė Indija, puikiai žemdirbystė, čia beje europiečiai daugiausiai su savo kolonizacijom ir, ir vargo. Na ir šiaurinė bei rytinė Indija, taip pat tinkanti žemdirbystai. Tuo tarpu jie kerta tokią pusdikumį ir, ir vietomis ir, ir beveik dikumų zoną, kur arba vandens trūksta, arba žemė nederlinga kokiu dėl įvairiausių priežasčių, arba kalnai, e, arba na, viskas vienu metu ir, ir, ir, ir dar mm, su kokiam nors, nu, tropikai, tropikai, apaugę ten neaišku kuo baisios e, maliarijai sąlygos geros, visokios tropinės lygos. Nei ten kontroliuoti, nei ten valdyti, nei ten gyventi beveik neįmanoma. Ir šitam regione tarptų dviejų derlingų e, zonų na, ėmė, ėmė sukti lizdą įvairios tokios keistos etno religinės bendruomenės, tokios kaip maratai, kaip psichai, Na, su kuriais susidoroti centriniai valdžiai buvo sunku. Tai iš pradžių sunku, o po to tai virto viena iš didžiausių nelaimė. Na, bet gerai, kasgi to Indijai darėsi. Delio sultonatas užkariauti visos Indijos nesugebėjo ir, ir pusę nelabai sugebėjo. E, jo labiau, kad net ir jų valdžią pripažinus, vis tiek ten buvo, mm, taip sakant, uh, teritorijų, kur dominavo, na, Račputana, Račputai, dominavo hinduistų kšatriai. Apie centrinę Indiją ir pietinę Delio sultanatas galėjo tik tai pasvajoti e, didžiausio savo pakelimo metais. XVI amžiaus pabaigoje, na, jo svajonių viršūnė buvo kaip nors e, Gango upės baseiną kontroliuoti. Bet ir to nesugebėjo nei Bihara, e, nei, nei, nei Bengalijos. E, per kietas riešutėlis, taip sakant, tas regionas buvo dėlio sultonatai. Na ir, ir kasgi, mm, taip sakant, nutiko. Taip, jau minėjau, Timūro įsiveržimą. Tai Timūras Timūro vieną kartą džigiavo, išžudė, apiplėšė. E, didesnės bėdos prasidėjo, kuomet suiro ta didžioji Timūro ar Timurido imperija, ilgai neįsilaikė ties ketvirtuoju e, valdytoju ir, ir, ir subirėjo viskas į gabalus. O tuo tarpu Samarkandė iškilo vienas iš Timūro, jau ten nežinau kokios e, eilės, na tarsi jis ten pronukis, bet nesvarbu, Timuridas mm, į istoriją įėjęs Babūro pravardę pra, pravardė reiškia tigras paprasčiausiai. Na, šiaip tai jis buvo išsilavinęs žmogus, keliom kalbom e, kalbėjo, parašęs ten tokias savo kaip ir memoarus, dienoraštį, nežinau, baburname vadinama, e, poetas buvo, kaip tiem laikam Na, būsit Kabulė, būtinai jo kapą aplankykit. Nėra ką ten daugiau Kabulė be, be e, rūmų buvusių prezidento ir, ir, ir Babūro kapo. Puikus miestas. E, turistų svajonė, taip sakant. Labai greitai aplankyti viską galima ir viską apžiūrėti. Tai gerai, Babūras e, jisai bandė kovoti dėl Samarkando, bet jau Samarkandas buvo Timūro imperijos sostinė. Bet jau buvo pasiektas toks marazmo lygis, kad kartą jam pavyko per kanalizaciją, lindo į miestą, užgrobė miestą. Užgrobė ir visa jo kariuomenė spėkit, kur apsistojo. Ant rūmų stogo. Sutilpo, palapinės pasistatė, tilpo visi kariai jau tokį marazmo e, karinio mastą turėjo ir, ir tai neišlaikė, ir, ir tai nesisekė, ir tai negalėjo. Buvo priverstas po vieno antro karto bandymą užimti sostinę, e, pabėgti iš, iš, iš ne tik kad iš Samarkando apylinkių, tiesiog ir iš dabartinio Uzbekistano, e, per Pamyrą atsidūrė na, dabartinio Afganistano teritorijoje. Ir ten pradėjo rinkti savo kariuomenę, pasekėjų. Sekėsi jam kariauti, sekėsi plėšikauti, surinko e, ir į savo pusę patraukti visokius samdinius ir perėjūnus. Na ir kadangi nesugebėjo užimti Samarkandą, nes kariuomenė ten ant stogo telpa, nusprendė, kad reikia užimti Indiją. Na ir turbūt juoksitės, bet jam tai padaryti pavyko. Kas padėjo? Padėjo pėstininkai ir kebuzininkai, e, buvo pas jį toks turkas e, artilerijos e, generolas, sakykim, taip aga. Na, aga, tai čia ir laipsnis, bet čia berots ir, ir, ir vardas buvo, ir pravardė. Panipato mūšis. Tais pačiais metais, kuomet vyko ir Oršos mūšis, ta pati istorija. Įsitvirtina, užima pozicijas, pastato patrankas ir priešininko kavalerija, Lietuvos atveju prieš Konstantino Ostrogiškį Rusijos, Maskvos, Maskvėnų kavalerija, o čia Delio sultonato kavalerija. Na, mūšis, e, ten bendrai ta panipato lyguma į šiaurę nuo Delio, ji tokia neišvengiama vieta, kur, kur e, noriu valdyti šiaurinę Indiją, tenai geriausia ir pakariauti. Tai tų panipato mūšių istorijoje buvo berots aštuoni. Čia panašiai kaip prie Jeruzalės Megido lyguma, kur tiek jau ten kariavo, kad va, ir Armagedoną kaip paskutinį mūšio e, vietą žino. Na, toks, galima sakyti, panipatas, tai, tai, tai, tai Indijos Indijos e, <laughs> ar Makedonas. E, Delio sultonas Ibrahimas Lodi turėjo nemažiau kaip 10 tūkstančių kareivių, e, daugiau kaip 100 dramblių ir, ir pabandė sutrypti, su žeme sulyginti Babūro kariuomenę. Babūro daugiau daugiausiai 21 tūkstantis, vienas prieš penkis, blogiau ginkluoti, prastesnė kavalerija. Nieko, nieko nepadėjo prieš patrankas. rankas apšaudė, iššaudė, nušlavė, sutriuškino. Po metų dar surinko kariuomenę, vėl mūšis, vėl panašus santykis, vėl vienas prie penkių, vėl šimtas tūkstančių, prieš e, ten truputį daugiau, liktai 24 tūkstančius, e, rezultatas tas pats. Iššaudė, iš pradžių atlaiko polimą, šaudydami, po to pereina smogiamoji šarvuota kavalerija, na, iš Azijos geresni raiteliai buvo negu Indijoje, ir visus bėgančius sukapoja, sutrepia, sunaikina. Sugebėjo, sugebėjo užimti, užimti Delio sultonatą ir ne tik, kad užimti, bet ir vėliau vykdė mogolai, kadangi tai Babūras, jisai Timūro palikonis. Timūras pats tai buvo šiaip ten Balcho genties atstovas, toks pusiau indoeuropietis, rudaplaukis, bet su mongoloidiniais bruožais. Bet Timūras buvo vedęs Čingischano palikonę ir jau jo įpėdiniai, aišku, kad save kildino ir iš Timūro, ir iš Čingischano. Kitaip tariant, aiškino, kad jie yra mongolai. Ne visai jie ten mongolais buvo, oda šviesi, akis dažniausiai šviesas, veidai pakankamai pailgi, rudaplaukiai kaip taisyklė. Na, vieną ką paveldėjo, tai paveldėjo, tai tiesiog netoleravo alkoholio. Kitaip tariant, buvo visiškų alkoholikų dinastija, tiesiog pamišeliškų alkoholikų, negalėjo negerti, kartą paragavę negalėdavo sustoti, negana to, taigi kągi Centrinėje Azijoje atrado. Beje, Babūras savo tam, tam e, uh, biografijai tą irgi rašęs, opimą atrado. Ir jis kaip ten gražu, kaip ten žolė žalia, tiesa, jie opimo ne, nerūkė, jie tiesiog rutuliukus valgydavo, vyną užgerdam. Kai kurie iš, iš didžiųjų mogolų. Na, juos praminė mogolais, nes jie Čingischano palikonė ir mongolai. Na, iškreiptas pavadinimas mogolas. Anglai susidūrė su, su tų didžiųjų mogolų pramoga, net anglų kalboje atsiradė žodis mogul. Na, reiškiantis tokių milijardierių, milijonierių, turtuolių, besišvaistantį turtais. Na, tai būtent tokiais jie ir buvo. Tai, žodžiu, net ir patys geriausi ir protingiausi iš didžiųjų mogolų uh, na, kaip Akbaras didysis arba Džehanas, jie dienotvarkę griežtą turėjo. Mm. Poriniam dienom narkotikus vartodavo, neporiniam alkoholį. Na, galite įsivaizduoti, kokias puikias idėjas jų galvose gimdavo, kaip šauniai tvarkėsi, mm, koks mąstymas, koks save, savęs vertinimas, alko narkotinėse vizijose nuostabus, kitaip nepasakysiu. Tai gerai, e, gali 12 skaidriai pažiūrėti. E, Mogolų imperija pamažu plėtėsi, jį apėmė Indo ir, ir Gango baseiną, iš tiesų sugebėjo užkariauti daugiau, bet centrinė Indijoje įstrigo. Ten per sunku buvo su visom tom dekanais, galkondom ir panašiom karalystėm e, kariauti. Na, Bet tai netrukdė mogolams skelbtis, kad jie yra, jie yra visos Indijos valdovai, jie yra imperatoriai ir pa, pačios didžiausios valstybės pasaulyje val, valdytojai. Nu, sunku ginčytis, kad, kad tokiais nebuvo, nebuvo, nebuvo, bet bent jau galbūt turtingiausia. Mogolų valdymą ženklino religinius e, įvairios paieškos, e, keistos e, ezoterinės išmintis. Džahangyras 17 amžiaus, galit pažiūrėti 14 mm, skaidrį. Jisai buvo slogijos ir mm, monetas leido su zodiako ženklais, dvarą tvarkė pagal mm, astrologijos reikalavimus ir horoskopus. Su sufijais susidėjęs buvo, kitaip tariant, vynas, kaip pas Omarą Hayamą, liejosi laisvai, nes tai siela išlaisvinantis gėrimas, be jokios abejonės. Bet, na kaip, dauguma pavaldinių hinduistai nori, nenori visokių religijų atstovų daug. Ir jų tas užsidegimas e, plėsti islamą ir taip nestiprus buvo. Čia reiktų padėkoti turbūt Timūrai. E, va, buvo žmogus, kurio niekas nedrįso paklausti, kas jis šeitas ar sunitas. Visus vienodai žudė, tai e, ir jo įpėdiniai laikėsi tokios puikios tolerancijos, kad mm, kas yra kas, jie, jie patys žino, nereikia... Mm, žodžiu, bandė netgi renkti disputus tarp įvairiausių religijų atstovų, tarp žydų, musulmonų ir, ir net jezuitų. Blogai baigėsi muštynėmis, baigėsi ir vieną ir antrą kartą stebėjosi Hanas, kad tarsi protingi žmonės, kaip kartu su eis, tai, tai, tai baisiau už baisiausius e, plėšikus elgėsi. Tai to skaidriai galite matyti, kairėje apačioje yra ir, ir anglų pasiuntinys, taip sakant, dalyvauja. Mm, be, be didelio vargo. Rado kelią prie didžiųjų mogolų, iš pradžių Olandai, o vėliau Anglai. Kaip surado? Prabangos visokias prekes ekipažą atvežti, vargonus nežinia kam didiesiam mogolam reikalingus, laikrodžiai, vienokie ar kitokias įdomybės, kurių Indijoje nėra. Šitokius dalykus e, mėgo. Čia beje reiktų pasakyti, kad aš nežinau, nuo alkoholio ar, ar, ar, ar, ar, ar nuo narkotikų, bet kuo toliau, tuo, tuo tuo didėjai mogolai darės vis keistesniais ir, ir vis labiau priminė tam tikrus na, ne degeneratus, bet kažkas, kažkas negero ten vyko. Galbūt haremų sistema taip veikia, gal, gal, galbūt dar kas, o, kasgi negero vyko. Jie šiaip tai buvo spjovę į visokius e, islamo fanatikų apribojimus, kad negalima tapyti, ne, negalima vaizduoti, negalima mokslo užsiimti, galima, viskas Indijoje buvo galima. Persų kultūra, e, šiaurinė Indija ir, ir, ir civilizacija, galima sakyti, nors persai šitai, o čia sunitai, bet jį suklestėjo. Kai mes kalbame apie Indijos architektūrą, dailę, tapybą, tai mes beveik visada kalbame apie būtent va 16-17 amžiaus didžiųjų mogolų, ta, vietinę persų civilizacijos ir kultūros atmainą. Ir net patys didžiausi kolekcionieriai, tyrinėtojai, knygų mėgėjai na bet buvo, buvo, sakykime, vienas neraštingas, kiti ten, ten vos raštingi. Tas neraštingumas beje netaip ir blogai e, buvo. E, <laughs> skatino iliustracijas knygų. Knygos kaip, kaip komiksus ėmė, ėmė piešti. Na bet, bet, intelektualinių 17 amžiaus vidurio iššūkių, didėjimo golai, e, išlaikyti negalėjo.